Aprendí, olvate, te maté, antigua de mate, te daré en el te estoy volando, entrené, no entrené y me pegué pa' que rescate, palabreo manate. Zumbate en el yate, mientras yo prendo el bate, súbete en lo oscuro, a potope, si vienes gente toma chupete, rebota los cachetes y te con billete. Zumbate en el yate, mientras yo prendo el bate, súbete con billetes. Tengo un pote de perco, ah, ah, ah, a, tu perra, se lo pongo en el concierto. Pa, pa, gastar tenemos el presupuesto y pa' que matriculen la cara se lo Y tengo un pote de perco, a, tu perra, se lo pongo en el concierto. Pa, gastar tenemos el presupuesto y pa' que matriculen la cara se lo las combi Jordan en el cuello tengo oro. Pongo en el gil en la calle, yo no quiero coro. Si alguno me tira, me monto lana y los borro. Del mapa tu puta la tengo tomando una papa borsata. el, lana es pura perra bacana. Pal, de molly, pal de tenes, pal de Traman, puro fake mexicana. Pa' todos los Tony Montana, andamos con los chivos y los peines de banana. La tengo a raja pela, la fordita chipetea. Ah, importante no tires la pela en la boca te mientras yo prendo el bate, súbete, el oscuro, a potopé si viene gente, cúbrete, toma, chupete, rebota los cachete, y te azoto con billete, bate en el yate, mientras yo prendo el bate, súbete, el oscuro, a potopé si viene gente, cúbrete, toma, chupete, rebota los cállate, y te con billete, a potopé la mujer es más de tres, palparí con la pistola en tres, con el Leonard 23, baby, montate en el yate, te choco, sana lo que la te le gusta, los manates, así que, la, lo que nae, no pa' qué. Se volvió loca cuando yo se lo choqué. Los frentes mágicos con los patos feos pa' que lo noté. Y la cara mueva los cachetes al carete. más se la tira. Tengo parica L con tu amiga, pero si tu victoria se vira, le damos corte A y no de ira. Le meto otra pira chupa, toma esta gabapira. Se, se delata la pupila Cuando le meto donde se pila Quiere pila pa' meterle me puse la pila Usa cuchilla, dejo la pila Pero igual conmigo fila Tuve mochila, le regalo una prendí pues mochila el bate, te maté, antigua de mate Te da arena, ya te estoy volando Entrené, no entrené y me pegué pa' que rescate palabra manate Zumbate en el te mientras yo prendo el bate, súbete lo oscuro, a ah, potope, pues, si viene gente cúbrete, toma chupete, rebota los también súbete. Zúmbate en el mientras yo prendo el bate, súbete el oscuro. Ah, ah, potopé, si vienes, gente, cúbrete, toma, chupete rebota los cachetes y te con billetes. ¿qué? Eh, yo 23.